Այսօր Խարինտակում տեղի ունեցել հուշ ցերեկույթ նվիրված Արցախյան ազատամարտի հերոսի հիշատակին։ Հակահայկական բանաձևերի ընդունմամբ ոչինչ չի փոխվի։ Վարշավայում տեղի ունեցել հանդիպում Հայաստանի հետ թեմայով միջոցառում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հնարավոր է համարել չեղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Էրդողանն է քրդերի դեմ հարձակումների հրահանգ տալիս։ ԱՄՆ փոխնախագահը խիստ քննադատել է Թուրքիային։ Ուկրաինայի եւ Ադրբեջանի նախագահները քննարկել են ուկրաինայական ապրանքների նկատմամբ ռուսական էմբարգոյի հարցը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունվարի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորթի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ 82 մմ-անոց mm ականանետից mm հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 3200 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ այսօր Շուշի շրջանի Խարինտա գյուղում տեղի ունեցել հուշ ցերեկույթ նվիրված Արցախյան ազատամարտի հերոս Մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանների շքանշանի ասպետ Վաղարշակ Արուշանյանի հիշատակին։ Այս մասին հանգամանորեն երկուշաբթի օրվա մեր եթերաժամին։ Շուշիում ստեղծվող նոր համասանը խնդիրները հարուցել ագրարայինի կոլեկտիվի անդամների համար, պատմում է Բելալալայանը։ 2015-ի դեկտեմբերի 28-ին կառավարության վերջին նիստին գործադիրը քննարկել եւ հավանության արժանացրել Շուշայի տեխնոլոգիական համալսարան ստեղծելու որոշումը, որը պետք է ստեղծվի Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշայի մասնաճյուղի հիման վրա։ Այս որոշումը ագրարային համալսարանի դասախոսների ու ուսանողների կողմից միանշանակ չի ընդունվել, առաջացել են հարցեր, տարակուսանքներ։ Մենք տեղեկացվել ենք միայն դեկտեմբերի 28-ին, ուղակի շոկի մեջ ենք, չգիտենք ինչ է կատարվում։ Մտահոգում է այն, որ նոր տեխնոլոգիական համալսարանի ստեղծման հիմքը պետք է լինի ագրարային համալսարանը։ Թող ստեղծվի, թող ստեղծվի տեխնոլոգիական համալսարան, թող մեկ այլ համալսարան ստեղծվի, ոչ ոչ ագրարայինի հիմքի վրա։ Մենք ուզում ենք ոնց կանք, այդպես է շարունակենք։ Այս եւ այլ հարցերին պատասխանելու ուսանողների ու դասախոսների մտահոգությունները ցրելու համար երեք վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այցելել է համալսարան։ Դահլիճում հավաքվածների մոտ հարցերի մեջ իշխողը դիպլոմի կարգավիճակի հարցներ։ Ընդունվելով Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի մասնաճյուղ, ուսման վերջում պետք է ստանային հայաստանյան դիպլոմ։ Ինչ դիպլոմ են ստանալու իրենք, եթե մասնաճյուղը փակվում է եւ նոր համալսարան է բացվում։ Սա ուսանողների կողմից ամենաշատ հնչեցրած հարցն էր։ Ո՞վ է ձեզ ասել, որ ձեր կարգավիճակը փոխվել է։ Եթե ինչ-որ մեկը ասել է, սխալ է ասել։ Ավելին վարչապետի խոսքից կարելի էր ենթադրել, որ կառավարության որոշումը նոր համալսարան հիմնադրելու մասին առայժմ գաղափար է, որը հավասար չափով հնարավորություն ունի կյանքի կոչվելու կամ բեկանվելու։ Կա նման ծրագիր, գաղափար, որը պետք է կյանքի կոչվի կամ չկոչվի։ Մինչ քննարկումները կընթանան, մասնաճյուղը կմնա 5 արխավիճակում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ, որը սակայն նոր ուսումնականում ընդունելություն չի կազմակերպելու, իսկ ագրարային մասնագիտությունների համար դիմորդների ընդունելություն կկազմակերպի նոր հիմնադրված տեխնոլոգիական համալսարանը տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով Արցախի պետական համալսարանը։ Մյուս հարցը, որ հանդիպմանը հնչեց մի քանի անգամ մասնաճյուղում ներգրաված մասնագետների հարցն է, նոր տեխնոլոգիական համալսարանում պահանջված մասնագիտությունների ցանկում տեղ չգրավելու, սրանով իսկ պայմանավորված հնարավոր կրճատումների ու գործազրկության մասին։ Այս հարցի առնչությամբ էլ վարչապետը շտապեց ցրել ներկաների մտահոգությունը, սակայն առանց կոնկրետ հավաստիքների։ Մենու ժամանակ Արայք Հարությունյանը ընդգծեց, որ նոր համալսարանի արժեվ նոր պահանջներ են դրվելու, որոնք միայն տեղի մասնագետներով իրականացնելն անհնար է լինելու, քանի որ նորաստեղծ համալսարանը իսկ իր մեջ ներառում է բարձր տեխնոլոգիաներ, տեղակատվական, շինարական եւ գյուղատնտեսական։ Նպատակը ունենա ոչ թե Արցախում, Հայաստանում, տարածաշրջանում ամենաօրինակելի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, ոչ թե հաստատություններից մեկը, տարածաշրջանի լավագույն բուհական համակարգ։ Մենք ներ են գրավելու ոչ միայն Հայաստանի արտասահմանի հայ, այլ նաև օտար ազգի փորձ ունեցող մասնագետների, անունով մասնագետների։ Բելլա Լալայան այսօր։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը անդրադառնալով հունվարի 25-ին մեկնարկելիք Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի ձմեռային նստաշրջանին, որի օրը կարգում ընդգրկված է երկու հակահայկական զեկույց, ասաց, որ թեև այդ զեկույցների ընդունմամբ ոչինչ չի փոխվելու, Այդուամենայնիվ ըստ նրա վեաժողովը պետք է զերծ մնա երկակի ստանդարտներ կիրառելուց եւ տարածաշրջանում լարվածություն առաջացնելուց։ Եթե այնուամենայնիվ այս զեկույցներն ընդունվեն, կարծում եմ, որ ոչինչ չի փոխվի։ Դրանք լուրջ իրավական հետևանքներ չեն էլ կարող ունենալ։ Լարվածություն կառաջանա ԵԱԿ Միսկի խմբի եւ եվրոպական խորհրդարանների միջեւ։ Իսկ այդ լարվածությունը պետք է նաեւ մենք օգտագործենք իշահ մեր նպատակների։ Համոզված եմ, որ դա կարելի է օգտագործել նաեւ հետագայում նմանատիպ քննարկումներից վեաժողովը զերծ պահելու առումով։ Միջազգային կառույցները կմտնեն գործի մեջ եւ նրանց կողմից իրականացվող գործընթացն ի դպաստ մեզ կաշխատի, որ เป զի Եվրոպական խորհուրդը որպես բարձրաստիճան միջազգային կառույց երկակի ստանդարտներից զերծ մնա, որոնք կարող են լարվածություններ առաջացնել տարբեր տարածաշրջաններում, հատկապես այս լարված ժամանակաշրջանում։ Համոզված եմ, որ Եվրոպական խորհրդանում բավականին մեծականակ падգամավորներ եւ մեծ թվով երկրներ համոզված են, որ բրիտանացի եւ բոսնիացի падգամավորների պատրաստած զեկույցներն իրականությունից հեռու միակողմանի զեկույցներ են, լուրջ անznական նպատակներ են հետապնդում իրենց համար։ Դրանց մասին են խոսում հատկապես վերջին օրերին թուրքական մամուլում թուրք падգամավորների կողմից հրապարակումները, որ բրիտանացի падգամավորին արդեն իսկ Թուրքիայի քաղաքացիություն է շնորհվել։ Հունվարի 21-ին Վարշավայի Զիգմունդ Յան Ռումելի անվան հանրային գրադարանում տեղի ունեցել հանդիպում Հայաստանի հետ խորագրով միջոցառում, որը կազմակերպել էին Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը, Վարշավայի Զիգմունդ Յան Ռումելի անվան հանրային գրադարանը, Լեհաստան Արևելք եւ Լեհաստան-Հայաստան ընկերակցությունները։ Միջոցառման շրջանակներում Հայաստանին նվիրված ծավալուն ելույթով հանդես է եկել Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Էդգար Ղազարյանը։ Նա գրադարանի ընթերցողներին ներկայացրել է տեղեկություններ Հայաստանի, Արցախի հայկական պատմության ու մշակույթի հայոց լեզվի մասին։ Դեսպանն անդրադարձել է նաև հայոց ցեղասպանությանը եւ հայկական սփյուռքի ձևավորմանը։ Առանձին անդրադարձ է կատարվել Լեհաստանի հայ համայնքի եւ դրա պատմությանը, Լեհաստանի հասարակական կյանքում հայրի ունեցած դերակատարությանը, Լեհաստանի տարբեր քաղաքներում հայկական հուշարձաններին, ինչպես նաև հայ-լեհական բարեկամական հարաբերություններին։ Ելույթից հետո դեսպան Ղազարյանը պատասխանել է միջոցառման մասնակիցներին հուզող բազմաթիվ հարցերի։ Միջոցառման շրջանակներում ցուցադրվել է Հայաստանի մասին տեսաֆիլմ, իսկ Լեհաստանում բնակվող հայ լրագրող Լեհաստան-Հայաստան ընկերակցության փոխնախագահ Ռաֆայել Ամիրյանը գրադարանի ընթերցողներին համառոտ կերպով ներկայացրել է տեղեկություններ Հայաստանին եւ Լեհաստանում ապրող հայրին նվիրված իր նոր գրքի մասին, որը կհրապարակվի առաջիկայում։ Դեսպան Ղազարյանը Հայաստանի, Արցախի հայոց ցեղասպանության, ինչպես նաև Լեհաստանի հայ համայնքի մասին պատմող բազմալեզու, այդ թվում լեհերեն մի շարք գրքեր է նվիրաբերել Յան Ռումելի անվան հանրային գրադարանին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին գտնում է, որ առաջիկա ամիսներին հնարավոր է կատարել Մինսկի համաձայնություններն ու մոտենալ այն եզրագծին, երբ հնարավոր կլինի չեղարկել Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները։ Այս շաբաթվա սկզբում Դավոսում ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը եւ ես հանդիպեցինք Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ աջակցելու համար Մինսկի պայմանավորվածությունների լիարժեք իրագործումը։ Ես վստահ եմ, որ երկու կողմերի ջանքերի եւ հարցօրինական ճանապարհով լուծելու ձգտման շնորհիվ Առաջիկա ամիսներին հնարավոր կլինի կատարել Մինսկի համաձայնություններն ու մոտենալ այն եզրագծին, երբ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կարող են հանվել ասել է Քերին ելույթ ունենալով Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակում։ Սիրիայում ամերիկյան զորքերի հնարավոր ցամաքային գործողությունները կհամարվեն ագրեսիա։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանում Սիրիայի դեսպան Ռիադ Հադադը։ Ցանկացած միջամտություն Սիրիայի գործերին առանց պաշտոնական կառավարության համաձայնության ագրեսիա է համարվում սիրիացի ժողովրդի դեմ, ասել է դեսպանը, Մեկնաբանելով Պենտագոնի ղեկավար Էշթոն Քարթերի հայտարարությունն առ այն, որ Սիրիական Ռաքքայում եւ Իրաքյան Մոսուլում իսլամական պետության դեմ պայքարին պետք է միանան ցամաքային ուժերը։ Մոսուլի ազատագրումը համարվում է Իրաքի զինված ուժերի առաջնահերթ խնդիրը, իսկ Ռաքայի շրջանում գործում են ԱՄՆ-ի կողմից աջակցություն ստացող քուրդ աշխարազորայինները։ Կասկած չկա, որ Էրդողանն է քրդերի դեմ հարձակումների հրանք տալիս ճնշումներ իրականացնում։ Նման հայտարարություն է արել ամերիկացի հայտնի փիլիսոփա լեզվաբան Նոամ Չոմսկին։ Թուրքական tex24.com կայքի փոխանցմամբ Նոամ Չոմսկին, ով ստորագրել էր թուրք եւ արտասահմանցի գիտնականների կողմից Թուրքիայում խաղաղության կոչի տեքստի տակ, խիստ քննադատության է ենթարկել Էրդողանին, ով դատական հետապնդումներ է սկսել այդ գիտնականների դեմ։ Կասկած չկա, որ Էրդողանն է քրդերի դեմ հարձակումների հրանք տալիս, ճնշումներ իրականացնում։ Դուք սրա անուն ինչ ուզում եք դրեք, բայց ես նրանք ասեմ մարդասպան։ Իհարկե մարդասպան։ Խոսք է գնում ծայրահեղ ավտորիտար ռեժիմի մասին, ասել է Նաոմ Չոմսկին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը խիստ քննադատության է ենթարկել Թուրքիային։ Նա Ստամբուլում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը մասնավորապես ասել է, որ Թուրքիան չի կարողանում խոսքի ազատության ճիշտ օրինակ սահմանել։ Բայդենն այս կերպ է արձագանքել Թուրքիայում այն գիտնականների ձերբակալությունը, որոնք իշխանություններից պահանջել էին չհալածել քրդերին։ Աղբյուրը նկատում է, որ բացառիկ երևույթ է, երբ Վաշինգտոնը քննադատում է ՆԱՏՕ-ում իր գլխավոր դաշնակիցներից մեկին։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քննարկել են ուկրաինական ապրանքների նկատմամբ սահմանված ռուսական էմբարգոյի հարցը, ինչպես նաեւ համաձայնեցրել են Կասպից ծովով դեպի Չինաստան եւ Իրան տարանցիկ երթուղու զարգացման ուղղված հարցերը։ Այս մասին հաղորդել է Ուկրաինայի նախագահի մամլոցարայությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նախագահները ողջունել են Ուկրաինա, Վրաստան, Ադրբեջան, Ղազախստան, Չինաստան երթուղով առաջին Բեռնատար գնացքի գործարկումը։ Բացի այդ, կողմերը քննարկել են երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների հետագա զարգացման հնարավորությունները ինչպես նաև նավթագազային եւ էներգետիկայի, շինարարության, տրանսպորտի եւ կապի ոլորտներում։ Կալիֆոռնիայում բնակվող ամուսինները, որոնք վերջերս տոնել են իրենց համատեղ կյանքի 82-րդ տարին, բացահայտում են երկարակեցության եւ հարատև սիրո գաղտնիքը։ Ինչպես ներկայացնում է Daily Mail Պարբերականը Նիկոլաս եւ Ռաֆայելա Օրդասները ասում են, որ գաղտնիքը հարգանքը կապվածությունն ու մանր մունր բաներից չբարկանալն է։ Իրենց ամուսնության տարեդարձի տոնակատարությունը նշանավորեց մեկ այլ ուրախ իրադարձությամբ եւս։ Նիկոլասը դարձավ 102 տարեկան։ Զույգն ամուսնացել է 1934 թվականին։ Տոնական օրը նրանց շուրջն էր հավաքվել ողջ ընտանիքը 5 սերունդ։ Երջանիկ զույգի երեխաները, թորները, ծորները եւ թորների թորները։ Մարզասերների համար Հայաստանի շախմատի 76-րդ առաջնության 10-րդ տուրից հետո 7.5 միավորով առաջատարը կրկին Զավեն Անդրեասյանն է։ Տղամարդկան շախմատի 76-րդ առաջնության 10-րդ տուրից հետո Զավեն Անդրեասյանը կես միավորով կրկին առաջ է անցել մրցակիցներից։ 9-րդ տուրից հետո առաջատարին միավորներով հավասարեցված Ռոբերտ Հովանեսյանին չի աջողվել 10-րդ տուրում միավոր հավաքել։ Նա պարտվել է Սամվել Տերսահակյանին։ Այսօր կկայանա Հայաստանի առաջնության վերջին 11-րդ տուրը։ Real Salt Lake-ի եւ Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Յուրա Մոսյանը հյուրընկալվել էր ամերիկյան հերոստանգերությանը, որի ժամանակ խոսել է ազգային ընտրանում հանդես գալու մասին։ Հանդես եմ եկել ակումներում, որոնք հազարներով երկրպագուներ ունեն։ Բացի այդ, խաղում եմ ազգային հավաքականում, իսկ Հայաստանում մարդիկ շատ են սիրում այն եւ առհասարակ ապրում են ֆուտբոլով։ Ինձ համար ճնշումը միշտ շատ մեծ է եղել։ Ամեն անգամ, երբ մուտք եմ գործել խաղադաշտ, մտածել եմ, անհրաժեշտ է գործել, պետք է գոլ խփել։ Այդ միտքն ինձ ավելի ուժեղ է դարձրել։ Անկախ երկար թռիչներից, եթե հրավեր ստանամ հավաքականից կմեկնեմ։ Կարծում եմ ազգային ընտրանին պարծանք է։ Հայաստանի հավաքականում հանդես գալն ինձ ու ցանկացած ֆուտբոլիստի համար լավագույն բաներից է, ինչ կարող է պատահել խաղացողի կարիերայում։ Այնպես որ եթե հրավիրեն, կգնամ, ասել է Մովսիսյանը։ Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Միխտարյանը պարզաբանել է, թե ինչու է որոշել մնալ Դորտմունդի Բորուսիայում նախորդ մրցաշրջանի անհաջող ելույթից հետո։ 2015-ի մարտին առաջին անգամ հանդիպեցի թիմի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Թոմաս Տուխելի հետ։ Նա ինձ համոզեց մնալ թիմում։ Ես ուզում էի ապացուցել, որ արժանի եմ խաղալու այստեղ։ Նույնը անում եմ նաև այս մրցաշրջանում, ցանկանալով օգնել թիմին տանել բազում հաղթանակներ։ Արդյոք կմնամ թիմում հաջորդ մրցաշրջանում։ Հուսամ, որ տուխելը կրկին կհամոզի ինձ, ասել է Մխիթարյանը, ով հունվարի 21-ին նշել է իր 27-ամյակը։ Հենրիխ Մխիթարյանը Գերմանիայի ընթացիկ առաջնությունում անցկացրել է 16 խաղ, որոնցում խփել է 6 գոլ եւ կատարել 8 արդյունավետ փոխանցում։ Մյունխենի Բավարիայի գլխավոր մարզիչ Խոսեփ Գվարդիոլան չի կարծում, որ թիմն արդեն ապահովել է Գերմանիայի չեմպիոնի կոչումը։ Մենք դեռևս չենք ապահովել չեմպիոնի տիտղոսը, Դորտմունդի Բորուսիան Եվրոպայի լավագույն 5 ակումբներից մեկն է։ Իսպանացի մասնագետի խոսքերն են բերվել Sport 1-ը։ Գերմանիայի առաջնության առաջին շրջանից հետո Բավարիան գլխավորում է Բունդեսլիգայի մրցաշարային աղյուսակը ակտիվում ունենալով 46 միավոր։ Բորուսիան առաջատարից ետ է 8 միավորով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ ձյունախառն անձրևի լեռնային շրջաններում թաց ձյան տեսքով։ Վարկյանում 8-ից 12, առանձին վայրերում մինչև 25 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 1-ից 5 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց